вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у бадай ніводная постаць беларускай культуры два стагоддзя не дасягае завершанасці. Так каб з вышыні часу не відаць было, што нечае не зрабіў, не паспеў, не здолеў ці не схацеў, той або іншы клясык. Вось жа ніколі не прыйдзе ў галаву казаць, што нечага не дарабілі Багушевіч або Дунін Марцінкевіч ці нават Каліноўскі. У тых выпадках жыццё і творчасць неяк лягічна аформіліся ў завершаны круг і вобраз. Чаго не скажаш пра творцаў нашага веку. Богданович рана памёр, ластоўскага расстралялі, нехта назаўсёды затаіў свой талент пасля калымы. Дзіўным чынам гэтая надломная традыцыя працягваецца і ў нашыя дні, калі няма ўжо ані невылечных сухотаў, ані ссылак і расстрэлаў але ўсё адно адбываюцца гэтыя надломы калі учорашні геній раптоўна страчвае мастацкі слых і ператвараецца ў руціннага функцыянера разбіраючыся з такімі выпадкамі мы міжволі зазіраем у недалёкую гісторыю сённяшні герой вострай брамы надзвычай характэрны ў гэтым сэнсе прыклад гэта паэт уладзімир дубоўка якому учора споўнілася 100 гадоў у чалавек і творца, які бясспрэчна памножыў скарбы нацыянальнай літаратуры, але гэта таксама бясспрэчна мог зрабіць бясконца болей. Думаючы пра дубоўку, згадваеш пісьменнікаў лаўрэатаў Нобеля, якім усяго толькі пашанцавала нарадзіцца на захадзе. А ён нарадзіўся ў агародніках пад паставамі, ды яшчэ і на самай зары камунізму вучыўся ў новай вільні, што дазваляе далучыць яго да плеяды віленскіх беларускіх паэтаў. А вось далей Беларусь савецкая, Масква, сацыялізм. Чалавек з выразнымі эстэтычнымі зацікаўленнямі пражыў усё сваё жыццё ў замкнёным і моцна абмежаваным коле савецкага быту, для якога сама эстэтыка была ворагам народа. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Такім чынам некалькі эпізодаў жыцця ўладзіміра дубоўкі Так назваў свой сюжэт зміцер бартосік. У старой менскай кватэры сярод безлічы кніжных шафаў і паліц я сядзеў у сваёй нашмат старэйшай за мяне сяброўкі кінематаграфісткі рыны пісьменнай і шукаў разам з ёю некалькі старых лістоў з горада Масквы. Лістоў, што былі напісаныя на пачатку шестдесятых, калі маёй старэйшай сяброўцы было столькі, колькі цяпер мне і былі тыя лісты ад чалавека маё першае завочнае знаёмства з якім адбылося праз шекспіра я з прыемнасцю чытаў санеты ангельскага клясыка ў перакладзе владимира дубоўкі не задумваючыся над долею асабістага ў тых перакладах каб мог ты вечна быць самім сабою але жывеш на свеце да пары пакуль не стане смерць перад табою а сабе падобны вобраз ты твары. З ягоным вобразам я пазнаёміўся крыху пазней, убачыў ягоны здымак. З фотокарткі глядзеў зусім не савецкі беларускі пісьменнік. Не было ў ім гэткай непрыхаванай сытасці. Ён нагадваў хутчэй героя Джека Лондона, гэткага севабародага вандроўніка. Зрэшты, павандраваць гэтаму чалавеку сапраўды выпала нямала, і не па сваёй ахвоце. І вобраз ад гэтага толькі выйграваў. Пакуль мы шукалі ягоныя лісты з падарня Ірына, якую лёс выпадкова звёў з паэтам, ахвотна дзялілася сваімі ўспамінамі. Это было нават не памятаю зараз якія годы але ж гэта былі годы калі вярталіся реабілітированыя пасля да, 50 конец 50 гадоў аднойчы Я нічога не ведала ні пра дубоўку, ні пра тое, што ёсць такі пісьменнік, ні пра тое, што ёсць сам нічога. Аднойчы гэта было ў каралішвічах дом творчасці пісьменнікаў. Там мы летом аддыхалі кожнае лето. Аднойчы я праснулася вельмі рана. Это было на 16 ну, раненька-раненька і пайшла И тут передо мной открылась такая дивная, дивная картинка. Я увидела в променях солнца, таких красных променях, человека, який был до пояса раздеты с громадным таким молотом. И он рубил камни. И я остановилась, как зачарованная, и глядела, и не могла зрозуметь, что отбывается, что это такое. я так стаяла не ведаю колькі я стаяла але потым этот чалавек падышоў до мяне і сказаў я запомніла гэта на ўсё жыццё толькі ў прыродзе бывае так цудоўна ці так красиво я не ведаю як он сказал не, не памятаю калі голубое на зеленым блакітна на зеленым он по-руску говорю я на зноў нешта незразумела а потым поняла что толькі ў гэтым месцы жылі такія блакітныя сарокі і гэтыя блакітныя сарокі сидзелі на зеленых елях і чаму ён это гэта мне сказаў я не ведаю але я сказала ему мне вельмі красиво калі чалавек сячэ каменні мы расслабілі засмяяліся і познаёміліся это был дубоўка ён быў вельмі не красивый человек, красивый, с бородой, с сивой бородой, але молоды, молоды, мускулистый, э, ну, вельми красивый человек. Я загляделся просто на красивого человека. И так началось э, э, наше знакомство. Але вось загадка. Як толькі аднойчы я паспрабаваў пазнаёміцца з паэзіяй дубоўкі бліжэй, дык адразу ж вобраз той пачаў разбурацца. У сярэдзіне двах малады паэт напісаў верш, які сёння стаўся ледзь ненароднай прымаўкай. О Беларусь моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, У ветры дзікім не загінеш, чарнобылем не зарасцеш. І навошта аўтару было праз 30 гадоў перайначваць уласную песню. На Беларусь лясную ружу, што да камунізму крокам мужным пракладае вечны след. Няўжо аўтар так верыў у той камунізм, што вырашыў паламаць уласную песню. Нават у вершах аб Сібірі ён не мог абысці той камунізм бокам. Таму я і хацеў зазірнуць у спісаны ягонаю рукою аркушы лістоў, каб знайсці менавіта там хоць намёк, хоць кавалачык ягоныя веры. Але лісты так і не знаходзіліся. Аднойчы вечарам прыехалі да яго пісьменнікі беларускія. Это быў глебка, роўка, кандрат крапіва, яшчэ нехта это было ў каралещевичах. Это были реально першыя дні пасля таго, як он вярнуўся у Беларусь з лагера пасяленне. Яны прыйшлі да яго, каб выказаць ему сваё пачценне. Я бачыла даля, які твар быў у дубоўкі, я ўжо зразумела, што гэта ему не вельмі прыемна іх прыезд. Ён мне не расказваў, пра што яны гаварылі, я і не пыталася, потому что я зразумела, што это не мая справа і наогул я не задавала пытання. тое што ён мне расказаў я не ведаю ці гэта па сённяшні дзень ваенная тайна ці па сённяшні дзень уже не ваенная тайна але я прайшло шмат гадоў гэтых людзей уже няма на белым свеце і я не хацела бы гаварыць пра іх плохо і думаю что дубок таксама не хацеў бы гэта але як ён мне сказаў што яны былі прычасны к таму што яго 33х гадова тады маладога чалавека падаючы надежды і ўжо з іменем чалавека садзілі і таму ён да іх ставіўся не вельмі добра відаць ён ведаў хто з іх быў прычасны к этому а можа усе разам не ведаю але такую фразу он сказаў ён так заулыбаўся ён быў добры чалавек і нават мне здаецца ён не трымаў зла ні на каго але ж ён сказаў мне такую фразу которую якую я таксама запомніла за ўсё жыццё ён сказаў яны прыехалі чтобы попрасіць меня каб я даў ім апошнюю паэму яны хочуць ее надрукавацца ну я робка спыталася вы далі не сказаў ён навошта я сказаў что я не пісаў паэму у меня не было паперы якая кінематаграфічная сцэна. Мне адразу згадаўся падобны фрагмент з шукшынскай каліны краснай. Заляўрэачаны і распаўнелыя, у добрых гарнітурах і гальштуках. На машыне прыязджаюць былыя сябры да сябрука, які толькі што выйшаў з няволі, каб падтрымаць маральна. І так не кладуцца ў гэты сюжэт дубоўкавы панігірыкі камунізму з партыяй, Няўжо ўсё толькі дзеля таго, каб яшчэ раз перастрахавацца. Потым я атрымала ад него немнога 23 пісьма. А потым мне сказалі, што ён цяжка хварэў і наогул ён, мне здаецца, больш не хацеў прыязджаць сюда Беларусь. Мне здаецца, што можа я памыляюсь. Мне здаецца, што у яго душы была нейкая непрахадзяшая рана ці што крыўда некая так не здаецца это ўсё это ўсё неправда это ўсё мои домыслы вельмі незвычайная гісторыя якая адбылася з ім калі ён быў у лагеры у яго на фронте загінуў сын это немагчыма себе неяк уявіць ён у лагеры ён вораг народа сын на фронте у умирает за ягоную свободу. письмах. У письмах это было уже потым, коли ён отъехал, поехал в Москву, был в Москве, и он прислал мне письмо, ну, чисто такого, я бы сказала, бытового характера. Там не было высоких материй. Он мне ничего не писал про свою творчесть. Он писал, как налаживается его быт. Я памятаю, что мне что был некий разговор про квартиру. Пытался пра мяне як я жыву аб чым я думаю што я раблю што я пішу ён зведаў што я журналістка і што я э, займаюся журналістыкай суцяшаў неяк мяне ну, такія пісьма вельмі бытавыя вельмі домашнія вельмі добрыя пісьма я памятаю што ён э, шмат гаварыў пра то што ён быў э, у маім узросце тады калі яго арыштавалі і што у тады у него было столькі много планаў что ён спадзяецца что у мяне есть планы что маё жыццё сложится лепш запрашаў у москву я разбіралася не памятаю что мне помешало тады але я не поехала і потым вельмі об гэтым шкадавала вельмі вельмі шкадавала тому что калі я даведалася что яго не стала для мяне гэта была вялікая страта то вялікая страта. Я не ведаю чаму, чаму гэтыя тры тыдні былі такімі важнымі ў маім жыцці. Я не ведаю. Відаць, э, відаць нешта запаўняла меня, нешта было ў ім такое, э, так многа было ў ім. Мне было это, я адчувала гэта. так і не знайшлі тых лістоў з Масквы. А было б цікава пачытаць стары ліст пра новую кватэру. Няўдзячная ўсё ж гэта справа судзіць ці апраўдваць паэта, які хутчэй за ўсё шчыра намагаўся пранікнуцца сваім часам з ягонымі дасягненнямі і радасцямі. Мы нявольныя абіраць сабе часы, а тым больш мадэляваць, што было б з Шэкспірам, калі б ён нарадзіўся ў пачатку два стагоддзя, дзе-небудзь под паставамі. Зміцер Бартосік пазнаёміўся з творчасцю Владзіміра Дубоўкі праз Шекспіра. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Я вяртаюся да думкі пра надлом і пра постаці беларускай культуры двадцатого стагоддзя. Вось яны стаяць шэрагам перад намі. Іх абліччы схаваныя ценем, у каго на палову, у каго і цалкам іх творчасць таксама. Быццам на чыстай старонцы паперы мы прачытваем толькі тое, на што не падае цень. А цень той зноў жа у каго на палову, а ў каго і цалкам, на ўсю старонку. Паэт дубоўка пасля сталінскіх ссылак не вярнуўся ў Беларусь. Ён застаўся ў Маскве, працягваў пісаць вершы, перакладаў Шкспіра, мабыць, паддаўшыся тамтэйшым літаратурным павевам, калі перакладаць, было адзінай магчымасцю тварыць у поўным эстэтычным аб'ёме. Уласная творчасць мусіла ўсхваляць камунізм. Метамарфоза дубоўкі ў тым, што ў часы ўсеагульнага рэвалюцыйнага парыву ён аддаваў перавагу парыву эстэтычнаму, ведаючы і цэнячы паэтыку. За што адзін з першых і быў рэпрэсаваны яшчэ ў трым годзе мыканні занялі ў яго ажно 27 гадоў і вярнуўся ён першым паборнікам камунізму кажуць што до конца жыцця а пражыве ён пасля гэтага яшчэ каля 20 гадоў дубоўка пазбягаў размоваў пра палітыку і асабліва пра беларускі нацыяналізм Не думаю, што перапалохаўся, занадта слабая была б для яго рэакцыя. Ён ператварыўся ў каменяцёса. У згадках Ірыны пісьменнай асабліва каштоўны гэты эпізод. Дубоўка сячэ каменныя крушні. Гэтаксама як колісь рассякаў словы радкамі, здабываючы рыфмы не з канчаткаў, а з сярэдзіны. Гэта было яшчэ ў двае, калі ўладзімир Дубоўка складаў сваю эстэтычную праграму. Сячэце ў камені трывалыя ўсходы, да яснай мэты шлях кладзеце просты нягледзячы на хібы перашкоды, штурмуйце будучыні аванпосты. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.